Պարոն Պետրոսյան, եթե չեմ սխալվում Ռիա Նովոստիում, տեղեկատվություն կար, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ժնևում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ առաջարկել է սահմանազատման հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել հոկտեմբերին, այլ ոչ թե նոյեմբերին։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Վահան Հունանյանի անունից է հայտարարություն եղել, որ նիստի տեղափոխման նախաձեռնությունը հայկական կողմինն է։ Ինչ է սա նշանակում՝ կա դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացի մեջ շտապողականություն եւ ըստ ձեզ ինչու հայկական ու ադրբեջանական կողմը այսպես ուզում են այդ նախաձեռնության հեղինակությունը իրենց լինի։ Սա Ադրբեջանի համար պատմական հնարավորություն է, որպեսզի նա կապիտալիզացնի իր առավելը, որովհետև նրանք շատ լավ կամ բոլորը շատ լավ պատկերացնում են, որ հետագայում կարող է այսպես հնարավորություն իրենք այլևս չունենան։ Սա նաև բացասական առումով պատմական հնարավորություն է, մեզ համար խիստ բացասական, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը փաստացի հրաժարվել է եւ դա բազմիցս ասել է պաշտոնակ։ Հետեւաբար ասել է այստեղ ոչ թե Արցախին սարքել է բանակցությունների երրորդ կողմ, այլ ուղակի Արցախից հրաժարվել են եւ ասել են, որ դուք ինքներդ լուծեք այդ խնդիրը, բնականաբար նկատի ունենալով, որ երբ ասում են Արցախ միջազգային մակարդակում, հա, քան որտեղ ռուս խաղապահներն են, պետք է այդ հարաբերությունները միմյանց հետ կարգավորեն ռուսական կողմը, ադրբեջանական կողմը եւ թուրքական կողմը։ Թուրքական կողմը ընդհանուր առմամբ վերծված։ Իսկ Ադրբեջանը բնականաբար այս պատմական հնարավորությունը չի ուզում իր ձեռքից բաց թողնի, որովհետեւ տարածաշրջանում այնպիսի խառնաշփոթ է, կամ այնպես արագ է փոխում իրադարձությունները, որ նրանք գիտեն, որ հետագայում կարող օրինակ 3 ամիս հետո այլևս հնարավորություն չունենան Արցախի հիմնախնդրով զբաղվելու եւ այսպես դելիմիտացիայի դեմարկացիայի միջոցով նրանք ուզում են փաստացի դե ֆակտո նաեւ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մաս կլինի նաեւ բնականաբար Արցախի Հանրապետությունը։ Իսկ թե հայկական կողմը ինչի համար է հետագայում հետահայաց ասել, որ դա իմ օրակարգն է, մենք ենք առաջարկել, որպեսզի ներքաղաքական կյանքում որևիցե խռովություններ չլինի եւ դա ներկայացի որպես հայանապաստ քայլ, որ դա մեր առաջարկն է եւ այստեղ քաղաքական ուժերը մնացածը դա չասեն, որ կրկին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը առաջնորդվում է ադրբեջանական օրակարգով։ Նրանք զուտ տեխնիկական խնդիրներ են եւ հասարակությանը ավելի խռովություն չառաջացնեն ուղված քայլեր են, բայց ոչ իրականում միտված պետական խնդիրների լուծմանը Արցախի հիմնախնդիր մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախյան հիմնախնդիրը տեխնիկական եւ իրավական հարց չէ եւ դա այդ մակարդակում չի լուծվում։ Ադրբեջանը փորձում է հավասարության նշաններ դնել Լաչինի միջանցքի եւ ապաշրջապակող ճանապարհների միջև։ Ինչքանով է, ասենք, իրավաչափ Ադրբեջանի։ Տեսեք, դրա մասին ես շատ շուտվանից եմ խոսել եւ հետո նույնիսկ պետական մակարդակով դա փորձեցին հերքել, որ այդպիսի բան անգամ չի կարող լինել, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ հենց դա տեղի է ունենում։ Իրենց ասած տրամաբանությունը որն է։ Ասում են, գիտեք, դուք կարողանում եք կապվել Արցախի հետ, մեզ հնարավորություն տվեք, մենք էլ Հայաստանի միջոցով արտատարածքային միջանցք մենակ եւ կապվենք Նախիջևանի հետ։ Ադրլչինի միջանցքը ամբողջությամբ այլ ֆորմատով է կարգավորվում, այլ սկզբունքներ ներկայ է կարգավորվում, ամբողջությամբ այլ հենք պատմություն եւ իրականության մեջ է սա պետք է դիտարկել, սա ընդհանրապես կապ չունի Սյունիքի միջանցքի հետ այն էլ արտատարածքային ադրբեջանական կողմը հնարավորինս շուտ փորձում է կապիտալիզացնել իր առավելությունները, բայց հայկական կողմը որևիցե կերպ դա չպետք է դիտարկի որ բարտերային տրամաբանությամբ, այսինքն իրենք թողնում են մենք այցելեք Արցախ, ուրեմն մենք պետք է ստիփված համարժեք միջանցքը տրամադրենք իրենց։ Եթե դուք իշեք, նույնիսկ ԵԱԿ Մինսկի համանախագահոների ֆորմատում նման սկզբունք երբևիցե չի եղել, այսինքն նույնիսկ միջազգային հանրությունը եւ գերտերությունները այդպիսի սկզբունքի շուրջ համաձայնության չեն եկել ժամանակին։ Հետևաբար նույնիսկ դրա մասին խոսել այս պահին ուղղակի անտեղին է։ Իսկ ինչու է հատկապես հիմա նման տեղեկատվություն քաղաքական դաշտ բերվում որովհետև տեսեք, այս պահին բոլոր նույն հասարակությունը, թե որը սարսափելի վտանգավոր է, կարծեք թե պատրաստ է հրաժարվել Հայաստանի հասարակության մասին է խոսքը։ Կարծեք թե պատրաստ է հրաժարվել եւ հրաժարվում է Արցախից, որովհետև այս հոգեբանական ճնշումները, կրկին պատերազմի վտանգը մարդկանց հասցրել են այն իրավիճակի, որ մարդիկ ասում են, եթե պետք լինի թեկուս Սյունիքը զիջենք, միայն թե հանգիստ կարողանանք ապրենք պատկերացնում եք եւ այս վիճակում եւ մարտիկ արդեն պատրաստ են ցանկացած բան զիջելու միայն թե թվացյալ խաղություն լինի որը երբեք չի լինելու սա իդեալական պահ է որ բերեն եւ մարտիկ կարողանան հավասարը հավասարին այսպես ասած փոխանակում իրականացնեն եւ մարկանց համար դա նույնիսկ շատ դրական ձեռքբերում կարող է համարվել այն էլ այս ֆոնին որ մարտիկ այսպես տագնապահար են ահաբեկված են եւ առաջին հասի շատ սովորական կթվակ ասենք տեսեք այն մարտիկ թույլ են տալիս որ մենք իրենց տարածքով գնանք Արցախ, ակամայից չհասկանալով որ մենք ընդունում ենք արդեն դա որպես Ադրբեջանի տարածք, բայց իրենք էլ իրենց էլ մենք հնարավորություն տան գնան Նախիջևան, կապե Նախիջևանի հետ, փոխադրա դիմաց էլ կունենանք այդքան բարձալի մեր խաղությունը որը ինչպես բոլորս գիտենք, դա միֆ է, որը երբեք տեղի չի ունենալու։ Հենց դրանով է պարզնորոց, որ հենց այս պահին իրենք այդ ժամանակահատվածը շատ լավ եւ ռացիոնալ օգտագործում են, որպեսզի իրենց առավելությունները կապիտալիզացնեն։ Եվ մենք այսօր գտնվում ենք ադրբեջանական օրակարգի մեջ եւ սпасարկելով այդ օրակարգը փորձում ենք դա ցույց տալ, որ դա մեր օրակարգն է եւ ոչ թե իրենց այդպիսի տեխնիկական փոփոխությունները անելը, որ դրանք ոչ թե իրենք են առաջարկել, մենք ենք առաջարկել։ Եվ օգոստոսի 31-ին Շարլ Միշելի Հովաննուներ Ալիև եւ Փաշինյանի հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ աշխատեն խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա։ Այդ շտապողականությունը դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հետ կապված նիստի տեղափոխման եւ սրա միջև կապ տեսնում եք թե ոչ։ Այս ամբողջականության մեջ եմ դա դիտարկում, դրա համար ես ասացի, որ հենց այս կապիտալիզացնելու համար եւ դա երբ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի մասին կամ Թուրքիայի մասին, դա չի նշանակում մենք խոսում ենք հենց առանձին պետությունների մասին, որոնք ամբողջ աշխարհից կտրված են։ Նրանք այս ընդհանուր աշխարհակարգի այս փոփոխությունների կարևոր մասնիկն է։ Եվ մենք բոլորս է գիտենք եւ ընդհանրապես Եվրոպայի միության դիրքորոշումը գիտենք, ռուսական կողմի դիրքորոշումը, մնացածի բոլոր դիրքորոշումը շատ լավ գիտենք։ Նաեւ գիտենք, որ Եվրոմիությունը խիստ կողմ է, որ հնարավորն է շուտ մեր հակամարտությունը լուծվի կամ գնա լուծման անկախ տնից ծեծակրինի EOFUT Հայաստան թե Հայաստանը չի լինի։ Եվրոմիության շահերը Հայաստանի շահերը սпасարկել է Եվրոմիության շահերը Արցախյան հիմնախնդրի լուծումն է։ Անկախ թե դա ինչքանի բարձ է, նա իրենք իրենք իրենց խիստ նախապատվություն ունեն եւ դրա մասին ես այստեղ չեմ ուզեն այդպես հա բարձրացնել, իրեն խիստ նախապատվություն ունեն, բայց այնուամենայնիվ իրենց առաջնահերթությունը Եվ այս բան ու նաև այդ մտայնությունը Հայաստանը շատ երկար ժամանակ ուներ։ Որ ասում եք, գիտեք, ինչ ամեն գնով մենք լուծենք Արցախի հիմնախնդիրը, այսինքն ոչ թե լուծենք, այլ հանձնենք Արցախը Քանի որ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանում այնքանով է, որքանով կա Արցախյան հիմնախնդիր։ Եթե հանձնում ենք Արցախը, կա այլևս Արցախի հիմնախնդիր, հետևաբար չկա նաև հայ-ադրբեջանական հիմնախնդիր եւ հետևաբար նաև էստեղ ռուսական դերակատարության այլևս իմաստ նպատակահարմարություն չկա, որտեղ ռուսական ներկայությունը էստեղ այնքանով էր, որքանով կար Արցախյան հիմնախնդիր մեզ մշտապես այդպես են ասել։ Եվ սրանք նաև այս ամեն ինչը պետք է այս պրիզմայով դիտարկել այստեղ ամենևին էլ այն չէր ինչի մասին խոսում ենք նախ 30 տարի մեզ Արցախը ներկայացվել է միայն էմոցիոնալ տեսանկյունից մի միայն այնինչ Արցախը բացի մեր հողը հայրենիքը մեր ինքնության մասը լինելը Արցախը ընդհանրապես հայկականության անվտանգության առանցքային բաղադրիչ է։ Մենք չենք պատկերացնում իրականում, երբ վերջնական հրաժարվենք Արցախից, շատ կար ժամանակահատվածում մեզ ինչա սպասում։ Մեզ կարող է 2-3 տարի, 10 տարի թվա թե մենք ինչ որ չափով թոթափել ենք մեր հոգսերը եւ գնում ենք իրական ու խաղաղության, բայց մենք չենք պատկերացնում թե ինչա մեզ սպասվելու հետո։ Եվ այս պայն մենք ավելի շատ նման ենք մի մարդու, ով գործում է ինքնասպանություն, վախենալով ռազմի դաշտում զոհվելուց։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Տեսություն ձեզ։